بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة ووعد للمتقين بالثواب وللمجرمين بالإيجاب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روى إمام الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال حديث حسن صحيح قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف İmam Tirmizi rahimehullah Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumadan rivayet ettiği Hasan sahih hadisdə İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki Bir gün Milikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin arxasında idim. Və Allah Rəsulu aleyhissalatü vəssalam mənə dedi ki, ey uşaq, mən sənə bəzi kəlmələr öyrədəcəyim. Allahı qoru, Allah da səni qoruyacaq. Allahı qoru, onu daim öz qarşında taparsan. Və bir şey istədikdə, yalnız Allahdan istə. Və bir kömək istədikdə, onu yalnız Allahdan istə. Və bil ki, bütün ümmət bir yerə cəm olsa ki, sənə bir şeylə fayda versinlər, Allahın öncədən sənə yazdığı faydadan başqa heç bir şeylə sənə fayda verə bilməzlər. Və bil ki, bütün ümmət bir yerə cəm olsa ki, sənə bir şey ilə zərər versinlər, Allahın sənə öncədən yazdığı zərərdən başqa sənə heç bir şey ilə zərər verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmışdır və səhifələr qurulmuşdur. Allah Rəsulu aleyhissalatü vəsələm hədisdə, bu əzəmətli hədisdə uşağa, azyaşlı uşağa dinin əslini öyrədir. Və bu hədisdə sayılmayacaq qədər faydalar var. Allah Rəsulü dinin əslinə aid olan, tövhidə aid olan, ibadətə aid olan, dinin əsli məsələlərini uşağa öyrədir. Həmsinin Allah Rəsulu uşağa tövhidi miniyin belində öyrədir. Minikdə öyrədir. Deməli, dinin əsli tövhid hər yerdə öyrədilə bilər. Yəni, tövhid elmi tək mədrəsədə, məsciddə örgənilən elm deyil. Allah Rəsulunun bu sünnəti göstərir ki, tövhid hər yerdə örgədilir. Və həmsinin tövhid uşağa da örgədilir. Allah Rəsulu uşağa tövhid örgədir. Ya qulam, qulam Allah Rəsulu buyurur ki, ey qulam, qulam ərəblər təxminən 10-12 yaşında oğlan uşağına deyirlər. Allah Rəsulu 10-12 yaşında uşağa nə örgədir? Allahı qoru. Allahı daim qarşında taparsan. Nə istəsən Allahdan istə. Və bütün ümmət bir yerə yığışsa ki, sənə zərər versin və yaxud da fayda versin, Allahın yazdığından başqa zərər verə bilməzlər. Ancaq müasir dövrdə müsəlmanlar övladlarına İslamı, tövhidi uşaq yaşlarından örgətmirlər. Fikirləşirlər ki, uşaqlar uşaq vaxtı dünyaya aid olan şeyləri öyrənərlər. Sonra gəlib yetkinlik yaşına çatandan sonra bu şeylər çətin şeylərdir, anlamaz. Uşaq özü yetkinlik yaşına çatıb anlaq vəziyyətə gələndə bu şeyləri öyrənər. Və bu fikir Allah Rəsulunun bu sünnətinə ziddir. Və bu şey tövhid Allah Rəsulu uşağa dörgədir. Və uşağa tövhidin örgədilməsinin səbəbi uşaq, insan, ümumiyyətcə insanın yaradılışı, insanın fitrəti, tövhid üzrədir. Və uşağın tövhidi anlaması mümkün olan şeydir. Çünki uşağın doğulanın fitrəti tövhidləndir. Allah subhanahu və teala Rum surəsinin 30-cu ayətində buyurur ki, فَأَقِيمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ Zəlikəd-dinul qayyim vəlakinnə əksərən-nas la ya'lamun. Allah Subhanahu va Taala buyurur ki, üzünü hənif olan dinə tut. Hansı ki, o din Allahın fitrətidir, hansı ki, insanları onun üzərində yaradıb. Allahın yaradılışına heç bir dəyişiklik yoxdur. Və bu doğru dindir, lakin insanların çoxluğu bunu bilməzlər. Bütün təfsirçilər, bütün müfassirlər ittifaq etmişlər ki, ayətdəki fitrət, Allahın fitrəti İslamdır. İnsanın fitrəti tövhiddən, İslamdan ibarətdir. İnsan fitrət üzrə, yəni İslam üzrə dünyaya gəlir. Necə ki, Allah Rəsulü aleyhissalatu vəsələm səhiyyə hədisdə buyurur ki, Kulli məvludun yuvlədu aləl fitrə hər bir doğulan uşaq fitrət üzrə doğulur. Yəni İslam üzrə doğulur. Summa abawayhi yuhavvidanahu aw yunassiranahu aw yumattizanahu. Sonra atası, anası, valideynləri uşağı ya xristianlaşdırır, ya yahudiləşdirir, ya məcusiləşdirir. Yəni insanın əsli, insanın dünyaya gəlməsi, yaradılması tövhidlə olur. Və uşağın da tövhid üzrə yaradıldıqdan sonra tövhidlə tərbiyələndikdə, tərbiyə verildikdə fitrəti dəyişmədən insan böyüyür. Ancaq fitrəti üzrə yox, başqa din üzrə, başqa əqidə üzrə uşaq yanında böyüdüyü valideynlərindən, atasından, anasından tərbiyə aldıqda uşağın fitrəti dəyişir fitrətindən çıxır, yəni uşaq İslamından çıxır, dəyişdirilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uşağa tövhid öyrədir. Uşağın hansı ki yaradıldığı fitrət, İslam tövhidi uşağa elm olaraq Allah Rəsulü öyrədir və deyir ki: "İhfəzillah yahfəzka." Allahı qoru, Allah da səni qoruyar. Allahı qorumaq Allah Subhanahu va Taala'nın əmrlərinə tabe olmaq və haramlarından çəkinməkdir. Allah qorumağın hədisdəki mənası budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnna Allaha farada faraid, fəla tudayyi'uha və hadda hududan fəla tahtaduha." Allah fərzlər, əmrlər etmişdi. Onları itirməyin, onları qoruyun. Və Allah hədlər qoymuşdur, sərhədlər qoymuşdur və onları aşmayın. Allah subhanahu və teala'nın hədisdə qorunması, hansı ki, Allah rəsulu İbn Abbasa əmr edir ki, Allahı qoru, yəni Allahın hədlərini qoru, haramlarını işləmə, qadağan etdiyi şeyləri işləmə, fərzlərini, əmirlərini yerinə yetir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə, qüdsi hədisdə buyurur ki, İnna Allah Teala qal. Uca Allah demişdir. Mən ədəli valiyyən fəqət əzəntuhu bil harb. Kim mənim dostuma qarşı düşmənçilik edərsə, mən o kəsə hərb elan edərəm, müharibə elan edərəm. Və mə təqarraba iləyyə abdi bişeyin ahabba mimma iftaratuhu aleyh. Allah subhanahu wa taala deyir ki, qulumun mənə yaxınlaşdığı şeylərin içərisində ən sevimliləri quluma fərd etdiyim şeylərdir. Və mə yəzəlu abdi yətəqarrabu iləyyə bin nəvafil həttə uhibbəhu. Və qulum sonra mənə nasilə ibadətlərlə o qədər yaxınlaşar ki, sonda onu sevərəm. Fəizə əhbəbtuhu Əgər onu sevsəm, kuntu səm'ahu ləzi yəsmə'u bihi Onun eşidən qulağı olaram. Və bəsərahu ləzi yubsiru bihi Onun görən gözü olaram. Və yədəhu ləti yəftişu bihə Onun işləyən əli olaram. Və ricləhulləti yəmşi bihə, onun yeriyən əyağı olaram. Və in səələni ə'teytuhu, məndən nə istəsə ona verərəm. Və izə və ləin istəəzəni ləuizənəhu, əgər mənə sığınacaq, məndən sığınacaq istəsə, ona mütləq sığınacaq verərəm. Allah subhanahu və teala'nın hədlərinin qorunması, Allahın qorunması, Allah subhanahu və tealənin əmirlərinin, fərzlərinin yerinə yetirilməsi, haramlarından çəkinilməsi, çəkinilməsi və sonra nafilə ibadətlərlə bu qüdsə hədisə görə insan Allaha yaxınlaşdığı müddətcə sonda Allah subhanət hala qüdsə hədisə buyurur ki, onu sevərəm. Və sevdikdən sonra Allah subhanət hala deyir ki, qulumun görən gözü olaram, eşidən qulağı olaram, İşləyən əli olaram, yeriyən əyağı olaram və istədiyi şeyi verərəm ona. Allahı qorumaq sonda gətirib bu fəzilətə çıxardır. Sonra Allah Rəsulü buyurur Abdullah bin Abbasa Və izə səəltə fəsəlilləh Nə istəsən, Allahdan istə. Bu da tövhidin dua hissəsidir. Yəni Allahdan başqasından heç bir şey istəmək. Və izə istəəntə fəstəin billəh. Əgər kömək istəsən, Allahdan istə. Fatihə surəsində hər gün təkrarlanan ayət. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Və sonra Allah Rəsulu uşağa örgədir ki, bil ki, ümmət bir yerə cəm olsa sənə bir fayda verməyə, Allahın öncədən yazdığından başqa sənə heç bir fayda verə bilməzlər. və ümmət bir yerə toplaşdıqda sənə bir zərər versinlər, Allahın sənə öncədən yazdığı zərərdən başqa heç bir şeylə zərər verə bilməzlər. Rufi'atul əqləm və cəffətis suhuf. Qələmlər qaldırılmış və səhifələr qurumuşdur. Və bu imanın altı rukununun altıncısıdır. Yəni xeyrin, şərin Allahın qədərinin içərisində olmasına iman gətirmək. Allah subhanahu və teala Quran-ı kərimdə buyurur ki, İnnə kullə şeyin xaləqnəhu bi qadarin. Həqiqətən biz hər bir şeyi qədərlə yaratmışıq. Və bu hədis, əzəmətli hədis dəlildir ki, tövhid hər yerdə öyrədilir miniyin belində də öyrədib Allah, Allah Rəsulu. Sahabiyə miniyin belində tövhid öyrədib. Və tövhid ən əzəmətli elmdir, ən önəmli elmdir. Və tövhid uşağa da öyrədilir. Tövhid daim təkrarlanan elmdir. Və bunu daim öyrənmək, təkrarlamaq, dəvət etmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Və Allah subhanəhə və tealadan istəyirəm ki, bizi tövhidi doğru dürüst bilib, ona əməl edən və ona dəvət edən qullarından etsin. Allah subhanəhə və tealadan istəyirəm ki, bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin Amin. və bizim dəvətimizə qarşı zərər istəyənləri zəll etsin. Amin. Allah subhanəhə və tealadan istəyirəm ki, müsəlmanları izzətləndirsin, şirki və onun əhlini dünyanın hər yerində zəll etsin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istəyirəm ki, Allah yolunda olan qardaşlarımıza kömək etsin, onlara qələbələr bəxş etsin. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istəyirəm ki, bizi öz dilində sabit etsin. Subhanak Allahumma bihamdik əşhədu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ileyk.